Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 55 անգամ։ Այսօր Հայաստանի սահմանապահի օրն է։ Այսօր տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստը։ Եվրամիությունն ընդունում է Արցախյան հակամարտության ղեկավարման հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջատար դերը։ Կայացել է ԼՂ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաշողովի հերթական նիստը։ Արցախի կառավարության որոշմամբ մայիսի 8-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է մայիսի 20-ի շաբաթ օրը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը. Ապրիլի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 55 անգամ։ Հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 650 գրակոց։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 1998 թվականին ծնված Կարեն Արմենի Ավետիսյանը։ Միջադեպի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է Գորոստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Այսօր Հայաստանի սահմանապահի օրն է։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի խնդիրն է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, պետական սահմանին ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ու անկախությունը, իրականացնել սահմանային հսկողություն պետական սահմանի անցակետերում, իրականացնել պետական սահմանի ռեժիմն ու սահմանապահ ռեժիմը։ Այսօր տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստը Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Գործադիրն այսօր քննարկելու հավանության առանցրել 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, որը ներկայացրել է ֆինանսների փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյան։ Նախքան բյուջեի կատարողականացնելը փոխնախարարը անդրադարձ է կատարել մակրոտնտեսական ցուցանիշներին, որոնց միջավայրում էլ կատարվել է բյուջեն։ 2016 թվականը ամփոփվել է 9.2%-ական տնտեսական աճով։ Համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 229 միլիարդ 700 միլիոն դրամ, մեկ շնչի հաշվով 1 միլիոն 577 հազար 100.000 դրամ, ինչը ավելի քան 100 հազարով ավելին է 2015 թվականի համեմատությամբ։ Համախառը ներքին արդյունքում տնտեսության տարբեր ճյուղերի ունեցած մասնաբաժինները ներկայացնելուց հետո փոխնախարարը ներկայացրեց 2016 թվականի բյուջեի կատարողականը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական բյուջեի մուտքերը, հարկային եկամուտները եւ պետական турքերը ավելին են եղել նախատեսված 31 միլիարդ 582 միլիոն դրամից։ Հաստատի մուտքերը կազմել են 32 միլիարդ 432 ամբողջ 1.3 միլիոն դրամ, կամ այդ ցուցանիշը գերակատարվել է 2.7%-ով։ Այլ եկամուտների հետ մեկտեղ պետական բյուջեի սեփական եկամուտները 2016 թվականին կազմել են 33 միլիարդ 711 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից հատկացվող ամենամյա միջպետական վարկը կազմել է 47 միլիարդ 266 միլիոն 900 հազար դրամ։ Դեֆիցիտը 2016 թվականին կազմել է 3 միլիարդ 692 միլիոն 400 100.000 դրամ։ 2016-ը գյուղատնտեսության համար բարենպաստ տարի է եղել, սակայն ապրիլյան պատերազմը մեծ վնասներ է հասցրել տնտեսությանը։ Չնայած դրան հաջողվել է տարին եզրափակել տնտեսական աճով, ընդգծել է վարչապետը հարկայի մուտքերում մենք ստիպված էինք վերանայել, մի շարք արտոնություններ սահմանել, ունենք ուղակի վնասներ եւ անուղակի վնասներ, դա անհնարին է հաշ բազմաթիվ ներդրումային պրոյեկտներ հետաձգվել։ Բայց հանկախ ամեն ինչից այսօր բավականին լուրջ ներդրումային պրոյեկտներ են կատարում Արցախում եւ նախատեսված միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով, նախագահի նախընտրական ծրագրով բոլոր ցուցանիշները կատարվելու է։ Ավելին վարչապետը հողմանելով աշխարհում տնտեսական զարգացման աճի միջին ցուցանիշներին նշեց. Վերջի 5 տարիների աշխարհի միջին զարգացման տնտեսական աճի հարևան երկրների, ճանաչված երկրների տնտեսական աճը համոզված կարող ենք ասել, որ ռեկորդակիր է։ Այսօր գործադիրի ուշադրությանը ֆինանսների փոխնախարար Արթուր Հարությունյանի ներկայացրած օրինագիծը ստվերային աշխատատեղերի մասին էր։ Օրինագծով առաջարկվում է Կանոնակարգել աշխատողի համար սահմանված ժամկետում գրանցման հայտնի չներկայացնելու կամ առանց աշխատանքային պայմանագրի աշխատող հայտնաբերելու փաստն արձանագրելու կարգն ու արձանագրության ձևը։ Այսօր երկու օրինագիծ է ներկայացրել Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը, մասնավորապես էլեկտրոէներգիայի եւ բնական գազի բաշխման ցանցերում նորմատիվային կորուստների չափերի մասին։ Արցախի ներգո Փակբաժնի տիրական ընկերության համար 15%, Արցախգազ Փակբաժնի տիրական ընկերության համար 5.1%։ Այս հարցի վերաբերյալ վարչապետը ընդգծեց, որ երկու համակարգում էլ վերջին տարիներին զգալի չափով կատարված ներդրումների արդյունքում պետք է որ նորմատիվային կորուստների չափերը նվազեն։ Ընդհանուր կորուստներ ես համարում եմ անթույլատրելի, շատ բարձր։ Եթե մեզ հաջողվել է 2008-9 թվականին 7-ի համեմատ կորուստները կրճատել 13-14%, անուտ% փաստացի կորուստները հասցրել ենք 15% 8-9 թվականից մինչև այսօր կորուստները չի նվազում, բայց չկա 5 տարիներում չի պիտի ավելանա 12%-ից։ Հույս օրինագիծը, որ ներկայացրել է էկոնոմիկայի նախարարը Շաուտ Ահարգի արտոնությունից օգտվողների շրջանակը ընդլայնելու մասին էր։ Նախագծով առաջացնում է շահութարկի արտոնությունը կիրառել այն դեպքում, երբ ռեզիդենտի կանադրական կապիտալում հայտ ներկայացնելու տարվա նախորդ 3 տարիների ընթացքում հիմնադրի կողմից փաստացի կատարվել են 100 միլիոն դրամի չափով ներդրումներ, որոնք ուղղվել են արտադրական բնույթի հիմնական միջոցների ձեռքբերմանը կամ կառուցմանը։ Նախագծով առաջարկվում է նաև շահութարկի արտոնությունը կիրառել միայն մեկ անգամ տվյալ ռեզիդենտի գնդի համար։ Գյուղնախարար Շարամ Մխոյանը այսօր գործադիր ուշադրությանը ներկայացրեց Գառնանային մշակաբույսերի ցանկաշրջանառության 2017 թվականի ծրագիրը, որով առաջարկվում է հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրել Արևածաղկի, Լացուկի, Սոյայի, Քտավատի, Վոլորի, Սիսևի, Լոբո, Եգիպտացոյի, Ինկացոյի եւ Արվույտի սերմեր։ Նաեւ համապատասխան անկային պարտանյութեր եւ ախտանիչ։ Կառավարությունն այսօր քննարկել ու հավանության հեռանացրել օրինագծեր արդարադատության, կրթության, սոցիալական աշխատանքի ոլորտներից, ինչպես նաև հավանության հեռանացրել պետական գույքի մասնավորեցման մասին 2010-12 թվականի ծրագրի կատարման հաշվետվությունը։ Կառավարության նիստում հավանությանը արժանացել 2017-ից 18 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցման ցանկը մի շարք մասնագիտությունների գծով։ Օրինագիծը գործադիրի ուշադրությանը ներկայացրել կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասիրյանը, մասնավորապես բուհերի ասպիրանտուրայի մասնագիտությունների ցանկը, անվճար եւ վճարույի ուսուցման եւ պետության կողմից ուսման վարձի լրիվ բուհերի կողմից մասնակի փոխհատուցման կարգը, արկա եւ հերակա մագիստրոսի կրթական ծրագրով տեղերը հաստատելու մասին։ Արցախի պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի համար 18 մասնագիտների ծրագրով նախատեսվում է 18 հանուշար եւ 9 վճարույի տեղեր մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով 16 մասնագիտությունների եւ 25 կրթական ծրագրերի գծով 130 անոճար, 100 սուղոճարով եւ հերակաուսուցման համար 45 ոճարովի տեղեր։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրայի 12 մասնագիտությունների 15 կրթական ծրագրերի համար նախատեսվում է 35 անոճար, 75 ոճարով եւ 45 հերակաուսուցման ոճարովի տեղեր։ Բակալավրի կրթական ծրագրով անոճար եւ վճարովի տեղերը հաստատելու վերաբերյալ նախարարությունն առաջարկում է։ Արցախի պետական համալսարանի արտահոսության 15 մասնագետների 25 կրթական ծրագրերի գծով 200 ոճար տեղեր, 420 ոճարովի տեղեր, հերադահոսության 6 մասնագետների 13 կրթական ծրագրերի գծով 315 ոճարովի տեղեր, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի արտահոսության 13 մասնագետների 14 կրթական ծրագրերի 120 անոճար եւ 170 ոճարովի տեղեր, հերադահոսության 6 մասնագետների մասնագետների վեց կրթական ծրագրերով 90 վճարովի տեղեր եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի միջի մասնագիտական կրթական ծրագրերով 7 մասնագետների գծով 90 անվճար եւ 60 վճարովի տեղեր Սլավա Ասրյանը գործադիրի քննարկմանը ներկայացրեց նաև Հայաստանի Հանրապետության բոհերում Արցախին հատկացվելի կանվճար եւ վճարովի տեղերը հաստատելու մասին օրինագիծը։ 12 բոհերի համար 41 մասնագիտության եւ 45 կրթական ծրագրերի գծով 60 անվճար տեղեր եւ 26 վճարովի տեղեր։ Վերջին օրինագծի առնչությամբ վարչապետը հարցեր ուներ։ Ինչքանով ենք նպատակարման համարում, որ ունենալով Արցախի պետական համալսարանում եւ տեխնոլոգիական համալսարանում տվյալ մասնագիտության ընդունելության հնարավորություն, մենք Երևանում անվճար տեղ ենք հատկացնում։ Արայք Հարությունյանն առաջարկում է այն մասնագիտությունները, որոնք հնարավոր է ստանալ տեղի բուհերում, հանել պետության կողմից փոխհատուցվող ծրագրից։ Եթե մարդ ուզում է սովորել Երևանում, թող վճարի։ Եթե կա մեր համալսարանում այդ հնարավորությունը անվճար թող սորեն մեր պետական համալսարաններում։ Երկրորդ խնդիրը, որ կապված է պետության միջոցներով Հայաստանում ուսում ստանալու ծրագրի հետ, ավելի քան 20 տարի գործադրի սեղանին է, սակայն առ այսօր լուծում չի ստացել։ Գնում են սովորում են, շատերը հետ չեն գալիս, միայն սրանով խթանում են, որ խելոք երեխաները միշտ գնան Երևանում սովորեն։ Իսկ այստեղ մրցակցության առումով կամ չգիտեմ, գործության որակի բարձրացման առումով եւս խնդիրներ ենք ունենում։ Եվ կան մյուս մասը, որ ինչ ենք անում, որ հետ չեն գալիս։ Այս համատեքստում ամենամեծ խնդիրը հենց առողջապահության ոլորտին է վերաբերում, նշել է վարչապետը։ Ամեն տարի մենք լրացուցիչ տեղեր ենք հատկացնում եւ բայց մենք դեռ շատ-շատ բժիշկների կարիք ունենք։ Մանավանդ ընտանեկան բժշկի այդ ինստիտուտը չի ձևավորում, բայց գյուղական բուժքույրը փոխել բժշկի այդպիսի ցանկություն մենք ունենք։ Հարցի առնչությամբ կարծիքներ հայտնեցին կառավարության անդամները։ Նշվեց, որ Արցախից դուրս ուսումս ստանալու դիմորդների ցանկության մեջ կա տեղի կրթական համակարգի մեղքի բաժինը։ Պետք է բարձրացնել բուհերի, ինչպես նաև մատուցվող կրթության որակը։ Առաջ քաշվեց նաև տեսակետը, որ շրջանավարտին պետք է դիպլոմ տրամադրել միայն գործողված վայրում 3 տարի պարտադիր աշխատանքից հետո։ Հարցը լրացուցիչ քննարկման կարիք ունի։ Առայժմ հստակություն մտցվեց միայն այն մասով, որ բոլոր այն մասնագիտությունների գծով, որոնք հնարավոր է ստանալ տեղի բուհերում, այսուհետ անվճար տեղեր չեն հատկացվելու Հայաստանի Հանրապետության բուհերում։ Բելլալալայան այսօր շարունակում ենք լրատվությունը։ Ապրիլի 28-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հրավերով Մոսկվայում կկայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի, Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցերի քննարկման նպատակով։ Արցախյան խնդրի կարգավորման բանակցությունների արդյունավետության կարևոր գրավականը Եվրամիության կողմից նախահարցակ կողմին հասցեական դատապարտման միջոցով ստապեցնելը։ Այս մասին Հարավային Կովկասի Եվրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Հերբերտ Զալբերի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նա Եվրամիության պաշտոնյաների ներկայացրել է Արցախյան հակամարտության կողմերի շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում վերջին շրջանում տեղի ունեցած զարգացումները ներկայում տիրող իրավիճակը։ Հերբերտ Զալբերն իր հերթին նշել է, որ Եվրամիությունն ընդունում է Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջատար դերը, պատրաստ լինելով ներդերում կատարել այդ ձևաչափով բանակցությունների ակտիվացմանը։ Այսօր տեղի ունեցել ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Օրակարգի առաջին հարցով հանձնաժողովը հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկան։ Հանրային ծառայությունների կարգավորման բաժնի պետ Անդրեյ Մուսայելյանի խոսքով Ուժի գործարարը ճանաչել է Հանրապետության հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցության կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի մարտի 18-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում վերականգնող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման, էլեկտրական էներգիա արտադրող կայանների ցարակով էլեկտրական էներգիա վաճառքի ծրագրի հաշվարկման մեթոդիկա հաստատելու եւ այդ կայանների ցարակով էլեկտրական էներգիա 2009 թվականի վաճառքի սակագների սահմանելու մասին ճիշտ աշխուժն որոշումը։ Շնորհ որոշումը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը։ Հանձնաժողովի կողմից ընդունված նախ նախկին երկու որոշումներում փոփոխություններ են մտցվել դրանք համապատասխանեցնելով փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար սահմանված նոր մինչև 30 մեգավատ տեղակայված հզորություն առավելագույն հզորության հետ։ Այն ներկայացրել է հանրային ծառայությունների կարգավորման բաժնի մասնագետ Մերի Սահակյանը։ Նշված որոշումներում կատարվող փոփոխ ընտրությունները պայմանավորված են հանձնաժողովի 2017 թվականի մարտի 30-ից թիվ 17-ը որոշմամբ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար առավելագույն հզորությունը մինչև 30 մեգավատ տեղակայված հզորություն սահմանելը։ Հանձնաժողովը բավարարել է նաև առաջին կարգի սիրողական ռադիոօպերատորների ներկայացրած 4 հայտերը եւ տրամադրել սիրողական ռադիոօպերատորներին հատկացված ռադիոհաջողականությունների տիրույթների օգտագործման թույլտվություններ յուրաքանչյուրը 10 տարի գործողության ժամկետով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երևանում գործող Տերյան մշակութային կենտրոնը Ստեփանակերտում մայիսի 7-ին բացելու է հայկական տարազների ֆոտոստուդիայի մասնաճյուղ։ Կենտրոնի տնօրեն նկարիչ դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանն ասել է, որ Արցախում մասնաճյուղ ունենալու գաղափարը շատ վաղուց էր։ Մենք մեր աշխատանքով փորձում ենք Արցախը զբոսաշրջիկների համար ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Անցած տարի Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում անցկացված Երևան Տարաս Ֆեստ փառատոնը մեծ ընդունելություն է գտել արցախցիների կողմից, ասել է Լիլիթ Մերիկյանը եւ հավելել, որ արդեն մի քանի տարի է ինչ սկսել են Արցախի պարային համույթների համար հագուստներ պատրաստել։ Նրա խոսքով արտադրության մեջ օգտագործում են միայն հայկական ավանդական նախշերով կտորներ, որոնք պատրաստվում են Հայաստանում։ Ապրիլի 21-ից 23-ը Երևանում կայացած Intur Expo 2017 միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսին ներկայացված էր նաև Արցախի զբոսաշրջային արդյունքը։ Արցախի էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ձևավորված տաղավարում ներկայացված էին հանրապետությունում գործող 6 զբոսաշրջային ընկերություններ եւ որակավորում ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ։ Ցուցահանդեսի աշխատանքային 3 օրերի ընթացքում Արցախի պատվիրակությունն արդյունավետ աշխատանքներ է իրականացրել, տեղեկատվություն փոխանցելով շահագրգիռ զբոսաշրջային ընկերություններին եւ ցուցահանդեսի այցելուներին, ինչպես նաեւ ստեղծել մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության հնարավորություններ։ Արցախի կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաղորդագրության համաձայն Կառավարության որոշմամբ 2017 թվականի մայիսի 8-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է 2017 թվականի մայիսի 20-ի շաբաթ օրը։ Մարզասերների համար ապրիլի 16-ից 23-ը Բելֆորում տեղի են ունեցել Ֆրանսիայի պատանեկան առաջնությունները, որոնց մասնակցում էին շուրջ 1500 պատանի շախմատիստ։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի հաղորդմամբ մինչև 14 տարեկանների մրցաշարում հիանալի հաջողության է հասել Հայաստանից Ռուբեն Հարությունյանը, ով 113 մասնակիցների մեջ ցույց է տվել լավագույն արդյունքը եւ հրճակվել Ֆրանսիայի մինչև 14 տարեկանների չեմպիոն։ Նա դարձել է Ֆրանսիայի պատանեկան հավաքականի անդամ եւ իրավունք նվաճել մասնակցելու աշխարհի եւ Եվրոպայի պատանեկան առաջնություններին։ Մարմնամարզության Հայաստանի հավաքականը Ռումինիայում կայացած Եվրոպայի առաջնությունում հանդես է եկել 6 մարմնամարզիկով եւ նվաճել 1 բրոնզե մեդալ։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանն ամփոփելով առաջնության արդյունքները մասնավորապես նշել է. մեդալ ունենք արդեն բավարար է։ Ավելի շատ ուղակներից էի ակնկալում, բայց կարևորը մեդալ նվաճեցինք։ Ընդհանուր թիմի արդյունքները նորմալ եմ գնահատում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7 ցելսիուսը 12-ից 15 աստիճան։ Տակություն։